Диви, це ж говорив і старший сержант Мамонько, подумав я. Змовились вони, чи що? А вголос запитав. Хто викликав? Тільки між нами. Я так думаю, що тебе хочуть забрати до Катюш. І заздрісно всміхнувся, підморгнувши. Іди в штаб. Сам знаєш, Катюша зброя засекречена. Тому навіть дружкам своїм на О. Натякнув він на те, що зі мною з одної батареї прийшли Сашко Охріменко і Микола Овчаренко, і наші всі три прізвища на літеру О. Моє прізвище теж на О. Оберемок. Навіть дружкам своїм ні пари з уст, попередив Юдашкін. Поки я в штабі розмовляв з двома покупцями, лейтенант нервово ходив по висипаній піском доріжці. Я бачив ротного у вікно. Торги з покупцями були недовгі. Служити радистом на катюшах я погодився. От і добре, відповів майор. Через два дні по вас приїде машина. На ганку мене зустрів ротний Юдашкін. Ну як? Записали до Катюш. Ще пак. гордо підвів голову низенький Юдашкін і випнув груди. Тепер скажу я тобі одверто. Плюнь на цю війну і розітри. Житимеш наспівуючи Катюшу коло Катюші. Ти ж знаєш, як вони воюють? Дадуть залп і ходу, щоб не накрив німець вогнем і щоб не засікли ворожі шпигуни та лазутчики. З такої нагоди звільняю тебе на сьогодні від строєвої підготовки, яку ти так любиш, сказав ротний іронічно. А з гривами будь обережний. Кому кому, а мені перепаде якщо хто з моїх солдатів отруїться. Політику можуть пришити. Який дурень захоче себе труїти? Хе, удавано засміявся Юдашкін. У житті і така наволоч знайдеться, а тоді доведи командира роти, що ти не верблюд. Перейду на ягоди. І коли ото добавлять пайку? <laughs> Тобі вже післязавтра, біля Катюш, не те, що в нашому запасному. П'яте серпня 1943 року. Навіть уночі я жив думками про свою майбутню службу. Цілком були згодні з ротним, що мені повезло. Мічман Непран і старший сержант Мамонько. Останній одверто заздрив і дивувався, чому його не викликали до покупців. Про це ми говорили лежачи на нарах після команди відбій. О, здивувався б капітан Кротов, якби дізнався, що я пішов служити в дивізіон гвардійських мінометів що та окрема рота спостереження і зв'язку в нос. Такі люди, як я, потрібні на вищих щаблях у військах. Мене ще візьмуть до штабу дивізії. Ось побачите, товариші полтавські галушники. Овчаренко, Хріменко і ти оберемок. Говори, говори, а за ротою в нос тужиш підмітив Непрам. Що ти міг не поділити з капітаном Кротовим? Маменько не став відповідати Непрану, а Охріменко і Овчаренко стиха завели пісню. З ними я прибув на військову службу у жовтневі дні сорокового року. Познайомився ще в ешелоні. У нашому вагоні телятнику всі співали, а особливо Охріменко і Овчаренко. Мабуть, це від того, що в пісню ту вкладали душу, а ще співали полтавці, чернігівці, харків'яни. Співали не лише в ешелонах, а й в кубриках.